Abenduak hemezortzi gaur osteguna data hau berri hon albistegia duzu eh, berrio zari erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi urrengo oiko bilkuran 2000 garren urteko aurrekontuak ez da gai izanen dira. 2000 amabost urtera begira 6,02 milioi euroko aurrekontua izango da ez da gai urrengo astelenean ospatuko den udalbatzan aurrekontua 2000 amalaukuarekin euroarekin alderatuz minimoki ahonditua izango da inbertsio garrantzitsuena zurrutze koko errotondaren ateragunean irugarren karrilaren osaketara bideratua izango da Gainontzekoa 6,02 milioitik bost koma laro eta zortzia oiko gastuetan erabilia izanen da 2000 amala olege aldian egin bezela. Sortuk biltzarra gaur ospatuko du. Sortukideak gaur elkartuko dira lan planifikazioa mai gaineratzeko, baita udal eta foru hauteskundeen inguruan eztabaida zabaltzeko bilkura esan bezala gaur atxialdeko zazpitan kulturgunean ez. Eta bestetik elkartasun musika diskaren aurkezpena. Kutsi Romerok, Marea taldeko abeslariak, Boni, Aurora Beltran eta bestelako musikariekin bat eginik sindrome de Dravet fundazioari lagundu asmo elkartasun diska kaleratu du atzu goizean konzierto por el Dravet izeneko diskaren aurkezpena katak kren burutu zuten aipaturiko hiru musikariek eta jakin izan genuenez diskaren barrenak Dravet sindromea berezia ezagut ezagutzera bideraturik daude kutsi romero kazaldu zuenez, diska hogeita marpertsunen lan altruistari esker aurrera atera da diskaren aurkezpenean gainera kutsi romero buni eta aurora beltranekin batera ainoa pariente drabet sindromea duen bost urteko neskatxa baten ama izan zen. Musika eskolako kontzertuak. Musika eskolako ikasleak protagonista izanik, hain kontzertu ikusgai izango dira berrio zarren esateko gaur ostegunarekin baita bihar ostiralarekin musika tresna ezberdinez osaturiko talde entzanda izanen da kontzertu biak atxaldeko zazpietan izango dira musika eskolako entzun aretoan. Gimnastika erritmikoaren erakustaldia. Mendialdea Kirol elkartearen barneko gimnastika erritmikoaren eskolak gaur atxeleko seitardietatik aurrera bere talde guztiak parte harturik erakustaldia eginen du berriozarko polikiroldegian hogeita bosturteko ibilbidea du gimnastika erritmikoak gure herrian eta aurten ere egingo den erakustaldi honetan ezagutzera eman nahi da sarrera doakoa izanen da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpena garazi. Egunaren lehenengo partean zerua odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak arratsalde gau partean aldiz ostarteak zabalduko dira. Mendebal osagaiko haize aula ibiliko da gaur arratsean ipar mendebaldera aldatu egingo dela eta temperaturei dagukionean aldaketarik ez. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio erratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.